Աշխարի տարբեր անկյուններում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ, մեր այս թողարկմանն անդրադառնալու ենք Սիրիայում աղետալի երկրաշարժի ավերիչ հետևանքներին, ինչպես նաև Սիրիահայ համայնքի կորուստներին, այն դժվարություններին, որոնց այսօր դիմակայում են մեր հայրենակիցները Սիրիայում, որոնողափրկարարական աշխատանքների արդյունքներին, այս պահի դրությամբ աղետի գոտում իրականացվող աշխատանքներին եւ այն անհրաժեշտությանը, որոնք այսօր ունեն Սիրիայում մեր հայրենակիցները։ Այս եւ այլ մանրամասների շուրջ զրուցել ենք Հալեպում հրապարակ հռչակվող հայկական գանձասար պարբերականի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանի հետ։ Շնորհակալություն ձեզ հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար Տիկին Պողիկյան։ Կխնդրեինք մի փոքր մանրամասներ ներկայացնել, թե երբ տեղի ունեցավ երկրաշարժը, ինչ ժամերի էր, որտեղ էր գտնվում բնակչությունը, հիմնականում աղետի գոտում ինչ քաղաքներ, ինչ բնակավայրեր էին հայտնվել, խոշոր բնակավայրեր եւ քաղաքներ էին եւ հայ բնակչությունը դրանցից որոնցում էր կենտրոնացած։ 6 փետրվարի առավոտուն Իրան Սուրիան ցնցեց երկու ուժեղ հաջորդական երկրաշարժներ, մեկը 7.7 բալ, մյուսը 6.4 բալ, եւ դևեց երկար, որովհետեւ երկու հաջորդական ցնցումները այ մոտավորապես երկու վարգյան, այսինքն արևելայերենով ինչպես որ գսեք երկու ռոբե։ Անշուշտ բոլորս կնացած էինք սարսափած արթնցանք եւ քանի մը վարգյան սпасելի հետ բոլորս դուրս եկանք մեր բնակարաններեն, որովհետեւ արդեն ճեղքրդվիլը սկսան բադերը, ցնցումը սկսավ զորանալ, բոլորս դուրս եկանք մեր մինչեւ արավոտ փողոց անցուցինք այդ գիշեր անցրևին եւ ծուրդին։ Երկրաշարժը ցնցեց արաբելապար 3-4 նահանգներ, Հալեբ նահանգը Լատակիո նահանգը, որ Զովեզերյան նահանգ է, Համա եւ Իդլիբ։ Հյուսիսով Հիսուս արևմտյան նահանգներն են, որոնք Թուրքիո մոտ են, սահմանագից են։ Ամենս որ շատ ուժեղ ցնցումներ ապրեց։ Հայությունը առավելաբար գետրոնացած է Հալեբի եւ Լատակիո նահանգներու մեջ, նահանգները մեծ քաղաքներ են, արաբելունին իրենց գյուղերն ու արվարձանները անշուշտ Արաբելապար աստիերգուն հանքներու մեջ կետրոնացած են հայերը։ Ձանկ Տիկին Պողիկյան, այս պահի դրությամբ շարունակվում են որոնողափրկարարական աշխատանքները եւ արդյոք հաջողվել է արդյունքի հասնել նկատի ունեմ։ Կարողացել են գտնել փրկված մարդիկ եւ շարունակվելու դեպքում հույս կա, որ դեռ կգտնվեն, թե արդեն ավարտվել են այդ աշխատանքները։ Ընդհանուր առմամբ ինչ թվերի մասին է խոսքը, որքան զոհ կա այս ողբերգական երկրաշարժի հետևանքով հայ համայնքից քանի մարդ է դուժել, ինչ վնասներ է կրել ընդհանրապես հայ համայնքը։ Սուրի առողջապահության նախարարության դվյալներով զոհերուն թիվն էր 1414 զոհ ընդհանուր Սուրիո մեջ եւ վիրավորներուն է 2357։ Սակայն եթե նկատի ունենանք նաեւ այն շրջանները, որոնք Սուրիո բեդության վերահսկողության դակ չեն գտնվիր, զոհերու տիվը գրնա ավելի լալ, այսինքն լրատվամիջոցներ հուշեն, որ զոհերը գրնանալ հասած լա մինչեւ 3500-ի, իսկ վիրավորները ավելի քան 5000-ի։ Որոնողական աշխատանքները այսօր իսկ թատրեցուցին, գարավարություն հայտարարեց, որ այսօր գթատրին աշխատանքները Այո, անշուշտ որ ողջ մարտիկ դուրս եկան փլատակներուն դագեն, սակայն ավելի մեծ տիվով դիակներ դուրս բերեն փլատակներուն դագեն, հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ Սուրիան շրջապակված էր եւ արեմդյան երկիրները գարելի չէր որ նոական մեծ խումբեր շատ արագ ձևով ուղարկել, այդ էլ պատճառ դարձավ որ գերեվի որոնական աշխատանքները քիչ մթանթաղին եւ ողջ մարտիկ շատ դուրս չկան։ Հակառակ այս բոլորին հաջողեցավ բրգանական շարք մխումբերու դուրս բերել ողջ մարտիկ, այսօր արդեն թատրած են աշխատանքները։ Հայ համայնքեն ունեցանք երկու զոհմար եւ ворթի, որոնց չեն կամիջապես փուլ եկա ձեր երկրաշարժին հետևանքով անոնք զոհվեցան ունեցանք դասնյակ վիրավորներ, զոհերու թիվը չավեր ցավ, անհետ կորածներ չունեցանք բարեպախտաբար։ Հայ համայնքը ունեցավ անշուշտ նյութական վնասներ։ Մենք ունեցանք դասնյակ վիրավորներ, որոնք 4-ը վիրահատվեցան, իսկ մնացյալը թեթև վնասվածներ ունեին, ամիջապես արդեն բուժվեցան, իսկ նյութական վնասները շատ մեծ են, որովհետև համարյա բոլորին բնակարանը վնասված է։ Մինչև հիմա ունենք Հալեբի մեջ միան 60 անօթևան մնացած մարդիկ, որոնք կբադսպարվին մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորի կորիչ եկեղեցու մեջ, անշուշտ հայ գագան միությունները, եկեղեցիները, ակումբները ամբողջ իրենց դռները բացին, որբեսի Աբաստանի այնտեղ ժողովուրդը եւ բնակչությունը մոտավորապես 4 օր 5 օր այդ գետրոններում մեջ Աբաստանեցա, որովհետեւ մարդիկ կվախնային իրենց բնակարանները վերաթարնալու Բոլորին բնակարանները վնասված էին, մարդիկ վախնային, որ գրգին փուլ գրնակալ շենքը հետ ծնծումներուն հետևանքով, այնպես որ 4-5 օր աս մեր գետրոնները, եկեղեցիները, սրահները, ակումբները աբաստան դարձան։ Ներկայում ինչի կարիք է զգացվում աղետի գոտում բնակիչների ինչի կարիք ունեն, ինչ օգնության, աջակցության եւ արդեն համահայկական խողովակներով աջակցություն տեղ հասել է, որքանով է դա նպաստել ներկայությամբ որոշակի խնդիրներ թեթևացնելու ստեղծելու համար։ Ներկայիս ասկայն իշխանությունը Հալեբի մեջ նույնպես Ալլաթակյո մեջ գազմած է երկաչափերը պահագացած բադասխանադու մարմինը, որ գցանգակրե վնասված բնակարանները, որբես հետակային ճշտը թե որ բնակարանները բնակելի են, գրնան նորոգվել եւ որ բնակարանները գարելի չէ ծառայեցնել որբես աբահով բնակարան, այսինքն գրնա շենքը փուլ կալ։ Այնպես որ սերդողություն գլա արդեն մինչև մա 300 ավելի բնակարան ցանկագրված է միան Հալեբի մեջ պիտի սերդվին եւ շատ կարճ ժամանակամիջոցի ընթացքին պիտի ճշտվին քննադատներու ապահովության բարական։ Անշուշտ այս բոլորը գենթատրի հսկա նյութական կարողություն, որբեսի կարողանանք այս բոլոր բնակարանները նորոգել անօթևան մնացած մարդոց օթևաններ դար ժամանակավոր, մինչև որ գրգին իրենց բնակարանները գառուցվին եւ գարենան ապահով երթիք ունենալ։ Սուրիաթյունը ներկայիս գարիկ ունի հատկապես մանուկներու գաթի շորի սենք թե անհրաժեշտ տեղորակի առաջին օգնության բժշկական սարքերու Մենք գիտենք պատերազմի 14 դարներուն ընթացքին տնտեսական գայլությունները որքան դգարացած են այնպես որ մեր այս անօթևան մնացած սուրիա հայերու բնակարանները գառուցելու կամ մեծ տիվով վնասված բնակարաններ նորոգելու համար անհրաժեշտ գարիկ ունի նյութականի արդեն ականադես եղանք որ ինչպես հայօգնության միությունը համայն աշխարհի մեջ սկսած է նվիրատություններ ու արշավի նույնպես Արամ Այբ Կաթողիկոսը նորից Սուրբ Օծուն դե դեր Արամ առաջին Կաթողիկոսը գոչ ուղած է ամայն հայության Հայաստանի եւ Սփյուռքի որբեսի օժանդակեն Սուրիա հայության թոթապելու համար երկրաշարժի այս աղեդը լրատվամիջոցներն դեղեկացանք նաև որ Արցախի հանրապետության ղարավարությունը հոմի հետ կորցակցապար նաև ծերնարգած է դրամահավաքը ինչ որ մեզի համար իսկապես կոդեբնտի ճաստագեր, բարոյական հոգեբանական մեծ զորակցություններ որովհետեւ մենք գիտենք, թե Արցախը ինչպիսի դժվար պայմաններում մեջ կապրի, շրջապակված է եւ ինքն իր հարցերը ունի արդեն հիվագարակ այս բոլորին օժանդակության ցերկ Երգարեսուրի հայության, ասիկ այսքապես հբարդության արիթ է մեզի համար եւ իսկապես շնորհակալ ենք Արցախահայութենենք մաղթենք որ ծեր դժվարությունները փարադին ժամանակի ընթացքին Հայաստան համայնական հիմնադրամը եւս 100.000 դոլարի արժողությամբ նվիրատություն փոխանցած է Սուրիայության թե գրթական հաստատություններուն եթե ժողովրդի սնունդի անհրաժեշտ կարիքներուն համար։ Հույս ունենք, որ համայնական առումով այս նվիրատությունները ընդհանց կառնեն եւ որոշ չափով գոհանտագեն Սուրիան դուրս գալու այս ահավոր աղեդեն եւ վերագանքնելու աստիճանապար իր թբրոցները, եկեղեցիները վնասված եւ իր բնակարանները առավելապար։ եգ Ռադիոլսող բարեկամներ, Սիրիայում աղետալի երկրաշարժի հետևանքների, այս պահի դրությամբ իրականացվող աշխատանքների եւ այլ մանրամասների շուրջ զրուցել էինք Սիրիայում հրատարակվող հայկական Գանձասար բարբերականի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանի հետ։ Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։